บุ๊กทูห้าสิบห้าพีตินพีเดเซตการทำงานนาเดลูคุณทำอาชีพอะไรคะ S čim se poklicno u k v a r j a เตสามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ Moj mož je po poklicu zdravnik ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง Jaz delam kot medicinska sestra s polovičnim delovnim časom. อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ Kmalu bova šla v pokoj. แต่ภาษีสูงมาก ampak davki so visoki และค่าประกันสุขภาพก็สูง in zdravstveno zavarovanje je drago หนูอยากเป็นอะไรในอนาคต Kaj bi rad nekoč postal? Kaj bi rada nekoč postala? หนูอยากเป็นวิศวกรรัตบิปสตาวอินเจเนียร์ราดาบิปสตาลอินเจเนียร์หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโอชัมสตูดิเรตีนาอุนิเวอร์ซีดิฉันเป็นพนักงงานฝึกหัดเซมปริพราวนิก ดิฉันมีรายได้ไม่มาก Ne zaslužim veliko. ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ Opravljam pripravništvo v tujini. นี่คือหัวหน้าของดิฉัน To je moj šef. ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี Imam prijetne sodelavce. เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ Opoldne g r i m o vedno u menzo. ดิฉันกำลังมองหางาน i s c h e m službo. ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว Eno leto sem že brezposeln.